بطن اوت LAMS دو یک چهار دو چهار سوالات فصل هشتم سوالات متن متن فصل در درس شانزده یک کاست اصلی و اساسی ملت در جریان انقلاب اسلامی چه بود Iluminaste este lol, o jomuri es om doemom homeli bedolat movatat che mamuriati nod, mamuriat nod, che zemne nove omur keshvaret nomot harojet atsis nezom si osi jadidan jom bahad, www nocte olam chero ruz da vozda farmardin ruz jomuri es ominom domori shod, mardomiron dar ruz hojenach vajozda farmardin jek hemorosi sadopan dohohash harojet in sarnevesh si osi chod be poisan duk hojera i raftan darin hame porsi does lashnama dohash tarsad mardom be jomuri es omira i mosat nodan, natice hame porsi elom gardid ruz be عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد چهار بلافاصله پس از همه بپرسید این نظام سیاسی مقدمات فراهم آمد تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی هشت نقطه نقطه نقطه پنج نظام جمهوری اسلامی چگونه با چه اقداماتی به طور رسمی تأسیس شد پس از تصمیم قانون اساسی انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بهمن 1358 پرانتز بسته و اولین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند 1358 پرانتز بسته برگزار شد پس از انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل مجلس شورای اسلامی هیئت دولت نیز تعیین شد و نظام جمهوری اسلامی به رسمی شکل گرفت 18 شش نهادهایی مانند سپاه انقلاب اسلامی و 20 مستضعفان با هدفی تشکیل شدند با هدف دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از مرز و بوم کشور شکل گرفتند و نقش مؤثری در پیش انقلاب اسلامی داشتند هفت به چه دلایل جمهوری اسلامی با رژیم اسرائیل قطع رابطه کرد و از قیام مردم فلسطین حمایت کرد زیرا رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومتی انقلابی و مخالف سلطه کشورهای زورگو در ایران به وجود آمد نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکلگیری به حمایت از نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان برخاست به همین دلایل چرا دولتهای سلطهگر و زورگویی مانند آمریکا به دنبال انحراف و نابودی انقلاب اسلامی بودند زیرا رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومت انقلابی و مخالف سلطه کشورهای زورگو در ایران به وجود آمد نظام جمهوری اسلامی ایران از همان شکل گیری به حمایت از نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان برخاست www یو نقطه شاید نقل از مشکلاتی را که دولت در مسیر نام ببرید الف پرانتز این شورش و به شخصیت های و مردم انقلابی جیم پرانتز بسته اقدامات نظامی و جنگ تحمیلی شورش و هدفی و چگونه صورت میگرفت با هدف گیوم بسته الف گیوم باز راه انداختن جنگ داخلی را مقابل هم قرار به گیوم باز ایجاد و وحشت از طریق خسارت و آتش زدن اموال و داراییهای مردم چند نمونه های نظام جمهوری اسلامی که به وسیله گروه های زنان اقلام ترور شدند نام ببرید افرادی مانند شهید متحری شهید بهشتی شهیدان رجای ویرگول و ناهنر رهبر معظم انقلاب و دوازده چرانانشجویان در سیزده آبان 1358 سفارت آمریکا را تسخیر کردند خواست آنها چه بود زیرا سفارت آمریکا در ایران به مرکزی برای حمایت از گروههای ضد انقلاب تبدیل شده بود به همین دلیل در سیزدهمان یک هزار و سیصد دانشجویان پیروخط آنجا را تسخیر کردند و تعدادی از مأموران دولت آمریکا را به گروگان گرفتند خواست دانشجویان این بود که چنانچه آمریکا شاه را تحویل دهد و متعهد شوند که در امور داخلی ایران دخالت نکند گروگانها را آزاد خواهند کرد سیزده آمریکا برای رهایی گروگانهای ستبه چه اقدامی زد سرانجام گروگانها چگونه آزاد شدند آمریکا برای رهایی گروگانها اقدام به حمله نظامی کردم اما هواپیما و های آن کشور در صحرای تبس دچار طوفان شن شدند و نیروهای آمریکایی با تحمل تلفات و خسارت گریختند سرانجام با میانجیگری دولت الجزایر دانشجویان پس از یک سال و چند ماه گروگانهای آمریکایی را آزاد کردند منفی چهارده جنگ تحمیلی در چه تاریخی و چگونه آغاز شد یک ویدویو شهریور 1359 سنم رئیس حکومت از عراق آفرمان حمله به خرمشهر جنگ علیه ایران را آغاز کرد و بخشهایی از خاک میهن ما در جنوب کرد و مغرب به اشغال خود درآورد پانزده سرانجام جنگ تحمیلی چه شد جنگ تحمیلی سرانجام پس از هشت سال پایداری ملت و ایسار رزمندگان به پایان رسید در حالی که سنم به هیچ یک از اهداف خود نرسید دو سال بعد از اعلاماتش از آزادگان رزمندگان دربند ایرانی از اسارت رژیم بعضی آزاد شدند و در میان استقلال گرم و با شکوه مردم به میهن اسلامی بازگشتند شانزدهم خمینی در چه تاریخی غفلت کردند بود در شامگاه سیزده خرداد 1368 در تهران درگذشت عظیمترین ثمره زندگیشان رهبری انقلاب بزرگی بود که به ولایت الله خامنهای گیلومه بسته این کسی شد یک روز پس از ارتحال ویرگول امام مجلس خبر ویرگول رهبری آیت الله سوالات Kondanski Zatarif. Virtual Recorder I, Virtual Recorder Dialog, Stop Button Alt L on S.